49002 fatvo. Savol: E'tikofning eng kam muddati qancha? Qisqa vaqt e'tikof o'tirsam bo'ladimi yoki belgilangan kunlarda e'tikof o'tirishim shartmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ulamolar e'tikofning eng kam muddati borasida ixtilof qilganlar. Jumhur ulamolar uning eng qisqa muddati bir lahzadir degan fikrni ilgari surishgan. Bu Imom Abu Hanifa, Imom Shofiy va Imom Ahmadning mazhabidir. Bu haqda Durrul Muxtar kitobining 1-mujallad 445-betida, Majmu asarining 6-mujallad 489-betida va Insof kitobining 7-mujallad 566-betida so'z yuritilgan. Imom Navoiy shunday deydi: E'tikofning eng qisqa muddatiga kelsak, jumhur ulamolar qat'iy aytgan sahih so'z shuki, masjidda turish shart qilingan bo'lib, u uzoq bo'ladimi, qisqa bo'ladimi, hatto 1 soat yoki 1 lahza bo'lsa ham joizdir. Majmu 6-mujallad 514-bet. Ushbu mazhab ulamolari bu fikrlariga bir necha dalillarni keltirganlar. Birinchisi, etikof lug'atda turish, yashash demakdir. Bu so'z uzoq muddatga ham, qisqa muddatga ham birdek qo'llanadi. Shariatda esa uni muayyan bir muddat bilan cheklovchi biron bir ko'rsatma kelmagan. Ibn Hazm aytadi: Arab tilida etikof bu bir joyda turishdir. Binobarin Alloh taologa yaqinlashish niyatida masjidda turishning har qanday ko'rinishi, xoh qisqa, xoh uzoq bo'lsin, e'tikof sanaladi. Chunki na Qur'onda va na sunnatda biror miqdor kun yoki vaqt boshqasidan afzal deb ajratib ko'rsatilmagan. Muhallo 5-mujallad 179-bet. Ikkinchisi Ibn Abu Shayba Ya'lo ibn Umayya radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. U kishi shunday degan: Men masjidda 1 soat turaman Bu turishimdan maqsadim faqat etkof o'tirishdir. Buni Ibn Hazm Muhallo asarida 5-mujallad 179-betida hujjat qilgan va Hofiz Ibn Hajar Fathul Bori risolasida zikr qilib, bunga e'tiroz bildirmagan. Ushbu so'zdagi soat vaqtning bir qismi demakdir. Hozirgi istilohdagi 60 daqiqalik soat emas. Ba'zi ulamolar etkofning eng kam muddati 1 kun deganlar. Bu Imom Abu Hanifadan naql qilingan qarashlardan biri bo'lib, Ayrim Maliki ulamolar ham shu fikrni qo'llab-quvvatlaganlar. Shayx Ibn Boz aytadi: "Etkof bu Alloh taologa to'at qilish uchun muddati ko'p yoki oz bo'lishidan qat'i nazar masjidda turishdir. Chunki bu borada mening bilishimcha uni bir kun, ikki kun yoki undan ko'proq muddat bilan cheklaydigan biror dalil kelmagan. U mashru ibodatdir. Faqat nazr qilsa u holda vojibga aylanadi. Bu amal ayol va erkak uchun birdek hukmga ega sanaladi. Majmu al-Fatova 15-mujallad 441-bet. Vallohu alam.